manabii wa Allah na mitume wa Allah na waja wema miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni njia ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala fala yasluhu duniana haiwezi kutengamaa dunia yetu wala taqumu dinuna wala dini yetu haiwezi kusimama wala yastaqimu amruna na wala haliwezi kusimama jambo letu wala tastaqimu amruna illa bilkhawfi min allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale ambapo nafsi zitakapokiri kwamba zinatakikana kumwogopa Allah subhanahu subhana faambiya Allah subhanahu wa ta'ala wa rusuluhu wa rusuluhu manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake hum a'dhamu an-nasi khawfan min Allah jalla jalaluhu manabii na mitume ndiyo watu ambao wanaomuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala hawa manabii unaowasikia na hawa mitume ambao unawasikia hawa ndiyo viumbe ambao wanamuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala fahadha nabiyukum sayyidul atqiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huyu hapa nabii wenu bwana wa wacha Mungu yule ambaye anayemuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala يخبر عنه ربه جل وعلا ملواك أنا مولسي داني قرآن يكم انبياء قل سيم محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سيم محمد إني أخاف الله كيك ينغمي من نموغوب الله سبحانه وتعالى إني أخاف إن إني أخاف إن عصيت ربي hakika yangu mimi ninaogopa ikiwa nitamuasi mola wangu inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yaumin adhim patakuwa pana adhabu kali sana siku ambayo ni siku kubwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa ndani ya Qur'ani maneno haya na kuthibitisha ya kwamba yeye ni abdun alladhi yakhafu rabbah ni mja ambaye anayemuogopa mola wake subhanahu wa ta'ala وهؤلاء الأنبياء كلهم والرسل كلهم نهام نبي واتبيا نمتم واتك جملة الله سبحانه وتعالى أمي وزنكم لنداني قرآن بلا لبسيمة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا idha tutla alaihim ayatu rrahmani kharru sujadan wabukiya kundi lote hili la manabii lililotamkwa kwenye hii aya pale zinaposomwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala kharru huporomoka chini manabii wao huporomoka chini manabii hao sujadan wabukiya kwa kumsujudia mola wao subhanahu wa ta'ala na kuanguka na machozi ibadallah bali haula lmalaika هاو هاب ملائكه و الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون واجه وليكون وكريم واجه وليتكوسنا الله سبحانه وتعالى قران ان إن سيما لابهم من فوقهم ونوغوبا ونموغوبا مولا واو سبحانه وتعالى ambaye ما maamrisho yake yanatoka juu ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هؤلاء الملائكة hawa hapa malaika ambao wasifu uliokuja katika Qur'an wasifu uliokuja katika sunna ya Sayyidu Alinan ni waja ambao yarkauna ila rabbihim wayasjuduna lah ni waja ambao kuanzia asubuhi mchana na jioni wengi katika wao wanamsujudia Mola wao subhanahu wa ta'ala wakifanya rukuu na kuinama kwa ajili ya Mola wao subhanahu wa ta'ala bali ndio wale ambao لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة والله سبحانه وتعالى بشتى أشكالهم وسمبل زوم بالي بالي لكن pamoja na hivyo yakhafuna rabbahum min fawqihim wanamuogopa mola wao subhanahu wa ta'ala kutoka juu yao ibadallah imekuja hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu tabaraka wa taala akisema kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema raaitu jibrila alayhi salama lailata usriya bi nilionyeshwa nikaonyeshwa nikamuona jibril nilimtazama na nikamuona jibril usiku ambao niliopandishwa na kupelekwa juu nikamuona jibrilu alayhi salam wa huwa kalhilsil bali akiwa vi, akiwa namna aliyokuwa akionekana kalhilsil bali kama vile nguo iliyochakaa namna ilivyokuwa ni ya zamani namna ilivyokuwa imechoka kalhilsil bali hali hii ya jibrili yote ilikuwa ni kwa sababu ya nini min khashyati kwa sababu ya kumwogopa allah subhanahu wa ta'ala hawa ni malaika na huyu ni jibrilu alayhi salam lakini yakhsha rabbah anamwogopa mola wake subhanahu subhana bali hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha hali ya malaika kwa ujumla pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam aftatis samaa hakika imesizima mbingu mbingu hii inazizima wa huqa laha an taita na ina haki hii mbingu iweze kuzizima na kutoa sauti kisha mtume akasema ma min mawdhi'in arba'i asabi'in illa wal malaika hakuna mahala katika mbingu una uwezo wa kuweka vidole vinne isipokuwa pana malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wadhi'un jabhata ameliporomosha chini paji lake la uso sajidan lillah amemsujudia allah subhanahu wa taala au rakia au amerukuu khashyata lirabbihi subhana yote haya wanaoyafanya ni kwa kumwogopa allah subhanahu wa taala ibadallah enyi waja allah subhanahu wa taala alkhawfu min allahi jambo la kumwogopa allah subhanahu wa taala ni sabilu najati lsalihin ndiyo njia ambayo waliitumia kuokoka waja wema kuokoka waja wema yauma alqiyama siku ya kiyama yani jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ilikuwa ni ngao ya waja wema ndani ya hii dunia wakawa wanamwogopa sana Mola wao na wakakingwa na adhabu wakakingwa na mabaya siku ya kiyama kama Allah alivyohadithia katika sura Tur Allah aliposema qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhaba samum siku ya kiyama wale waja wema watakuwa wanasema inna kunna qablu hakika yetu sisi tulikuwa huko duniani kabla mushfiqun ni wenye hofu twamwogopa sana mola wetu subhanahu wa taala matunda ya kumwogopa mola wetu subhanahu wa taala famanna allahu alaina mola wetu akatuneemesha leo hii famanna allahu alaina mola wetu akatuneemesha juu yetu wa waqana adhaba samum na akatukinga sisi na adhabu ya upepo wa moto Allah subhana akawakinga kabisa na ule upepo wa samum upepo ambao unaovuma hali ya kuwa unatoa moto Allah jalla waala akawakinga waja wema kwa sababu wao duniani kanu yakhshawna rabbahum tabaraka wa taala wa yakhafuna walikuwa wakimwogopa mola wao subhanahu subhana ibadallah jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababun liman'i ni sababu ya kumzuia mja jambo la kumwogopa Allah subhanahu ni sababu ambayo inayoweza kum, kum, kumzuia mja min wuqu'i ila aljarima jambo hilo linaweza likampelekea akajizuia na kuingia kwenye dhambi na ovu kubwa yule anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ile hofu ya kumwogopa mola wake inamzuia asiweze kufanya jarima kabira kufanya dhambi kubwa na kama alivyohadithia allah subhanahu wa taala undhuru ila bnai adama watazameni watoto wawili wa nabiyullahi adam habil na qabil pale ambapo husna ilipopenya kati yao baina ya wao wawili mmoja akatoa maazimio ya kumuua ndugu yake ndugu wa damu moja ndugu baba mmoja na mama mmoja mmoja husna imemwingia kuna kwa ndugu yake akatoa maazimio ya kumuua ndugu yake Allah subhanahu akamuhadithia yule ambaye aliyekuwa ametakiwa kuuliwa na ndugu yake ambaye ni Habil Allah anasema yule kijana wa pili anayetakiwa kuuliwa aliyasema maneno la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ikiwa wewe ndugu yangu Kabil utaunyanyua na utaurefusha mkono wako kwa ajili ya kuja kuniua ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak mimi siwezi kuunyosha mkono wangu niweze kukuua wewe ndugu yangu nini kilichomzuia asiupeleke mkono wake nini kilimzuia asiweze kumlipizia ubaya ndugu yake qala allah subhana allah anasema inni akhafu allah rabbal alamin mimi ninamuogopa allah ambaye ni mola wa ulimwengu hofu yangu kwa allah subhanahu wa ta'ala ninaona siwezi nikalifanya jariba la kukuua au kupigana na wewe ndugu yangu hivyo pia vile ndugu zangu katika imani jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababun ni sababu ambayo pia yamna'u al-insana inamzuia mwanadamu min al-wuqu'i fil ma'asi was-sayyi'at inamwokoa mtu asiingie kwenye maasi na yale madhambi mbalimbali jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala yakulu Mola jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ama yule ambaye anayeogopa kisimamo cha Mola wake na akaikataza nafsi yake na matamanio akaizuia nafsi yake na matamanio akaikumbusha nafsi yake kuna kisimamo cha Mola wangu fa innal jannata hiya almawa hakika janna hakika mafikio ya janna ndiyo mahala pake na katika suratul rahman Allah subhanahu wa ta'ala alisema waliman khafa maqama rabbih jannatan yule yote ambaye anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amemwandalia makazi ya janna aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن وجوى الله سبحانه وتعالى فلناخذ نماذج سريعا هب تتزامي مثال يا حركه حركه لعباد الله الصالحين كواجا الله ambao ni الخائفين لربهم تبارك وتعالى وليقوى wakimwogopa Mola wao سبحانه وتعالى سيد الأتقياء وإمام الأنبياء bwana wa Mungu na imamu wa manabii wote Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadha nabiyukum ya ibadallah huyu nabii wenu enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kana yaqumu min al-layl alikuwa akisimama nyakati za usiku ويصلي na anaswali ويطول القيامه na anarefusha kisimamo cha swala yake wa wayaqra sab'a tiwal anazisoma zile sura ambazo ni saba zenye aya ndefu sallallahu alayhi wa alihi wasallam hatta yatashaqqaqu kadama mpaka miguu yake inakatika katika na kuanza kububujika daman sallallahu alayhi wasallam anayafanya haya Aisha radhiallahu anha ambaye ni mkewe katika wake zake anamwambia kwa nini unafanya hali hii kwa nini unafikia kwenye mazingira haya unasimama kisimamo kirefu mpaka miguu yako inavimba mpaka chini ya unyayo wako panatoka damu mtume wa Allah وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر na Allah subhanahu ameshakusamehe madhambi yako yaliyotangulia na yale ambayo yatakayochelewa kutokea Allah ameshakusamehe madhambi yako yote فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم متمه wenu alayhi salatu wasalam akasema afala akunu abdan shakura hivi kwa nini mimi nisiwe mja mwenye kushukuru kwa nini nisiwe mja mwenye hofu ya, ya, ya mola wangu subhana kwa nini nisifahamu fadhila za mola wangu jalla ala afala akunu abdan shakura ni neema ngapi mola wangu jalla ala amezimwaga kwangu mimi ni fadhila ngapi mola wangu amezimimina kwangu mimi ni mangapi katika mazuri ambayo ameniandalia mimi afala akunu abdan shakura hivi kweli mimi nimekuwa ni mwanadamu nisi nisiyejua shukurani na fadhila za Mola wangu nimekuwa ni mwanadamu ambaye nisijua nisiyejua kheri za Mola wangu acha niumie katika hali hii acha nivimbe miguu katika hali hii acha nimsujudie Mola wangu katika hali hii acha nirefushe qiraa kwa sababu ya Mola wangu afala akunu abadan shakura Mtume sallallahu alaihi wasallam ويقول عبد الله بن الشخير أنا سمى في عبد الله بن الشخير أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي بالليل nilimwendea siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa anaswali wakati wa usiku Abdullah ibn Shikhir alamwona mtume sallallahu alaihi wasallam yusalli billaila billaili anaswali wakati wa usiku faqala akasema wa raaituhu na nikamuona yasna'u aziza ka azizi almirjali min albukaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam kipindi kile mimi namsikiliza namtazama mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi kile yasna'u aziza anatoa sauti kwenye jaufe kwenye kifua chake anatoa muungurumo taazizi lmirjali kama vile sauti ya, cho, ya, ya chungu ambacho ndani yake kimewekwa nyama au kimewekwa chakula kisha kikawa kinatokota kinatoa sauti nikawa namsikia mtume sallallahu alaihi wasallam ananguruma katika kifua chake kaazizi lmirjali kama vile sauti inayotoka kwenye chungu hali ya kuwa kinatokota min albukaa yote haya ni kwa sababu akilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala yanamtoka machozi mtume sallallahu alaihi wasallam khaufan li rabbih hofu ya mola wake akiangalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia katika mambo ya kheri anamuokoa na mambo mengi ya shari sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abdullah ibn Shikhir anasema nasikia sauti inatoka kwenye kifua cha mtume sallallahu alaihi wasallam katika katika hali ya usiku bali ibadallah masahaba hao ridwanullahi taala alayhim kanu yaquluna linabiyina sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanamwambia mtume wetu naraka kad shibta tunakuona mtume alaihi salatu wasalam umeanza kutokwa na mvi na tunafahamu ya kwamba mtume alaihi salatu wasalam ameondoka kwenye huu mgongo wa ardhi akiwa na umri wa miaka 63 bado ni umri fulani hivi lakini masahaba wanamtazama rasuluhum wanamtazama mtume wao wanamuona ndevu zimeanza kupatwa na mvi wanamwambia naraka kad shibta tunakuona umeanza kupatwa na mvi jambo limekuwaje kuna tatizo gani kuna mambo gani magumu yanayokusumbua usidhani kama mtume aliwaambia ni kwa sababu yenu nyinyi au ni kwa sababu ya makufar au ni kwa sababu ya watu fulani na allah qala nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam mtume akawaambia shayabatni yahudun wa akhawatuha inayonitia mimi uzee ni sura hud na ndugu zake wakina idha shamsu kuwirat na kina wal mursalat na amma yatasaaluna wengineo wote hawa mimi ninawasoma wakati wa usiku nikiwa katika kisimamo hawa ndio ambao wanaomtoa mvi hadha nabiyukum mtume wenu sallallahu alaihi wasallam mvi zinamwingia kwa sababu ya kisimamo cha usiku cha kumwogopa mola wake subhanahu wa taala na kukiri fadhila na khali ambazo allah subhanahu wa taala asdaha ilayhi ibadallah هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه huyo hapa jabali lingine katika masahaba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Anas ibn Malik yaqul Anas anasema ra'aytuhu yadkhulu fi baytin min bayti min buyuti rajulin min al-ansar nilimuona siku moja Umar anatembea kisha anaingia fi bustanin min bustani rajuli min al-ansar akiingia katika bustani ya mmoja katika maansar Anas ibn Malik anasema fatatabatuhu fatabatuhu nikamfuata khalfahu nyuma yake kisha nikamuona dakhala fi was, fi khalfi alhaiti nikamuona Umar dakhala fi fi fi khalfi alhaiti ameingia nyuma ya ukuta kisha fakana yakulu hadha alkalam Umar ibn Khattabi akawa anayasema haya maneno na Anas ibn Malik anasema anamsikiliza akiwa kwenye ukuta huko anamsikia Umar nyuma ya ukuta huko anayasema haya maneno akisema bakhin bakhin yabna al-Khattab bakhin bakhin yabna al-Khattab neno hili kama vile lina maana ukome jisuie wewe Umar al-Khattab mtoto wa Ibn al-Khattab kisha akasema لتتقين الله والله لتتقين الله والله وعمر وتكي sana umuogope sana Allah subhanahu wa ta'ala au la yu'adhibannak au Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu wewe Umar bin Khattab hadha min almubashirin janna huyu ni katika watu waliobashiriwa pepo akiwa anatembea kwenye mgongo wa ardhi anaiambia nafsi yake anauambia moyo wake la tattaqiyanna Allah kwa hakika wallahi utamuogopa Allah lazimiana na jambo la kumwogopa Allah ewe ibn al-Khattab au la yu'adhibanna Allah au Allah subhanahu la yu'adhibannaka Allah atakuadhibu wewe Allah subhanahu wa ta'ala haya maneno anayasema mja mwema huyo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bali napokelewa siku moja Umar ibn Khattab alikuwa anapita katika kuziangalia hali za raia wake wakati wa usiku akapita katika nyumba moja akasimama kwenye ukuta akawa anasikia mama na binti yake wanajibizana mama anamwambia mtoto wake ongeza maji kwenye hilo jambo ongeza maji binti yake anamwambia ambaye ni bintu salih mtoto au binti aliyekuwa mwema yule binti anamwambia faqad nahana umar ibn khattabi anil khibai wal ghish Umar ibn Khattabi ametukataza kufanya udanganyifu katika biashara kuchanganya biashara na maji au kuzidisha maji kwenye kitu kama vile ni maziwa kuzidisha maji kwa ajili ya kupata faida au wale ambao wanaozidisha baadhi ya vitu kwenye biashara binti huyo anamwambia mama yake kwamba Umar ibn Khattabi ametukataza kufanya udanganyifu katika biashara mama yule akamwambia ah, mama yule akamwambia wa aina Umar fina yuko wapi Umar kwa sisi hatuoni sisi binti yule akamwambia in kana Umar la yarana ikiwa Umar ibn Khattabi hatuoni sisi fa inna rabba Umara yarana hakika Mola wa Umar anatuona ibadallah haula salihun hawa ndiyo waja wema mtume alayhi salatu wasalam na sehemu katika masahaba ambaye ni Umar ibn al wanatupa darusun adhim somo lililokuwa kubwa la kuizuia nafsi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu nimalize kwa kusema nafsi zetu hizi zinatuzuia kwenye milango mingi ya kheri nafsi zetu hizi zinatuzuia katika kufaulu kwingi nafsi hizi zinatunyima fursa yetu au zinatunyima fursa miongoni mwa fursa za kumwelekea mola wetu subhanahu wa taala hivyo basi mwislamu wa kweli anayetambua ya kwamba ameumbwa na mola wake na anatambua ya kwamba haya anayoishi nao leo hii ni neema na ni fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anamfadhilisha nazo anatakikana amuogope Mola wake jalla waala aizuie nafsi yake kwenye kila maasia kwenye kila jaraim kwenye kila mambo mabaya na mambo maovu aizuie nafsi yake na aielekeze nafsi yake katika mambo ya kheri na leo hii ndugu zangu eh, <clears throat> tukiwa tarehe moja katika mwezi wa dhulhijja haya ni masiku kumi ambayo nafsi inatakikana ifungwe nafsi inatakikana ibanwe ielekezwe kwenye mlango wa kheri wa haya masiku hakuna amali hakuna amali ambayo inayopendeza kwenye haya masiku amali yoyote atakayoifanya mwanadamu inapendeza mno yani amali yoyote ambayo mwanadamu ataifanya kwenye haya masiku ma, ma, ma, masiku kumi itakuwa amali hiyo inapendezwa zaidi kwa Allah kuliko hata jihadi kuliko hata kwenda kupambana jihad kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam tuzielekezeni nafsi zetu kwenye hayo na tuizuie nafsi yetu kwenye mabaya tuzizuie nafsi zetu katika kila milango ya fari tuzizuie nafsi zetu tuziambie ya kwamba kuna mola wetu anayetuumba aliyetuumba lazima tumuogope na ni lazima tuichunge mipaka aliyoiweka ibadallah tumuomba allah jalla waala atufikishe katika idi tukiwa salama tumuomba allah subhanahu wa taala aturuzuku masiku haya kuwa ni yenye kheri na baraka kwetu sisi tumuomba allah subhana ajalie katika vifua vyetu khaufa minhu kumwogopa yeye subhanahu wa taala bali sio kumwogopa tu bali sisi tumuombe Allah subhana tuwe ni waja wenye kujidhalilisha kwake yeye subhanahu wa ta'ala bali tumuomba Allah jalla wa ala kupitia majina yake na kupitia sifa zake tuweze kuwa katika wale waja ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wanasikiliza kauli na wanazifuata zile zilizokuwa nzuri maneno yaliyokuwa yazuri yaliyokuwa mazuri amri zilizokuwa nzuri tuwe ni katika waja wa namna hiyo bali tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe tuepushe na kila kauli zilizokuwa chafu na matendo yaliyokuwa mabaya bali tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhie nafsi zetu awahifadhi familia zetu na atuhifadhie vizazi vyetu na atuhifadhie miji tunayoishi na atukinge na shari kwenye jamii zetu na kwenye nafsi zetu wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin